Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Dita e Kiametit. Xheneti i Myslimanit çelet me besimin e Myslimanit me fjalën La ilahe illallah. صلوا على شفيء ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Allahi kabul e buftë. Po na gëzon me këtë ajeti sherif, po na tregon të mirat që i kena me i gjetë na nesër kur shkojmë te Allahi xhele xhelaluhu ve xhele shanuhu. Ngrihen. U i udhëhecin melaqet e i çojnë tub tub bylyk bylyk ata njerëz që Zotit Dhul Xhelal ju kanë tut edhe i kanë bo Zotit ibadet. Jan kon takva te Zotit. Takva i thonë një njeri që emrat e Zotit i punon edhe ato që i ka thon Zoti mos me i punu s'i punon. Qata janë takva. Qasi njerëz, qasi mytteki, kur të shkojnë nesër n'ahiret te Zoti dhul xhelal, këta njerëz i çojnë bylyk bylyk ilel xhenneti në xhennet, Që dyert e xhenetit ymetit Muhammedit alejhi selatu ve selam jau çelin para se afrohen ata ngat aty me hi. Hatta bile qi ka hadisi sherifi i pejgamberit 70.000 të ymetit Muhammedit ose 700.000 hinë në xhenet edhe pa sual hiç pa i vet zoti hiç xhele xhelaluhu ve xhele shanuhu. Kur të afrohen ngat xhenetit me hinë xhenet. Sikur na që jepëm selam, qeky selam që e jepëm n'dynja na selamun alejkum, qeky edhe në xhennet melaqet neve do të na japin selam me fjalën mas pari kur pa hi në xhennet do të na thonë selamun alejkum, shtimi i Zotit dhe rahmeti i Zotit qoftë mbi juve, tibtum, keni punu mirë, Ymmetin at ymmet qe e bojn ispat Zotin e thon la ilahe illa Allah Muhammedur Resulullah edhe i ngojn emrat e Zotit edhe të pejgamberit me jau dhon xhennetin atyne. Edhe kjo vad që jau ka bo Zoti myslimanëve, kur të shofin xhenetin me sy, mysliman tuj i pa të mirat e Zotit i bojnë hamd edhe shyqyr Allahit Zylxhelal e i thonë Elhamdulillahilledhi sadekana vadehu Elhamd i qoftë Allahit që fjalë premtimet që na i ka dhënë na i dha qysh na ka thonë Po shum pagesa të mira shum exhër exhër i thonë kur pagun një njeri për diçka edhe ata thonë na po shum pages të mira paskan ata njerëz që kan bo amel në dynja pej zotit xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu Elhamdulillah vllazën muslimon që ne ka bo Zotyn nasib me kon na pej qatyne Kur t'i nini këto fjallë Zoti Dhullxhelal edhe tona që Zoti po na kallzon që na do t'i thonë këto fjalë kur të shkojna para xhenetit, fjalët e tona edhe të melaçeve çka do të thonë aty kur të him xhenet. Këto fjalë ai që ka men e i ndin. Ai insan në ibadet Zotit kurrë një herë trupi i vet nuk i dhimet mu gjinë. Ai insan në ibadet Zotit mu kall flakë që një nue dhe mu djekë zemra prapë i duket pak. Ai insan me i pasë një mijë shpirta me i dhonë për Allahin Dhulxhelal prapë i duket pak. Se vllazën muslimon në ditë që insan A ja merr mendja që evladin kollaj e gjun insani prej dorës vet sidomos nonës po rahmetin e ka në evlad. Por Allahi vetë po na thotë Fjala e Allahit është kjo po thotë që qatë dit ka me gju evladin e vet, nona e vet. E më kështu zë me më ditë vlla, me që të Vështirësina kaq të mëdha, myslimanët me dhom, myslimanëve meleçt me ju dalë përpara meleçt e xhenetit, hizmetarët e xhenetit e me ju thonë, selamun alejkum tibtum fedhuluha khalidin, selami i Zotit qoftë mbi juve, mirë keni punu, urdhëroni hini në xhenet daimen ebed keni me kon n'ta. Në atë ditë kur insant e tjerë tranohen prej frigës, myslimanët kanë teselli, kanë myzhde prej melekëve të Zotit xhelle shanuhu. E atë ditë neve ishalla na e bën nasip Zoti me kon edhe na, e me i bo hamd dhe shyqur Zotit, edhe me i pa të mirat tona që Zoti Dhylxhelal na i ka dhënë pa na i bo kurrë njo eksik hiç, atë ditë vëllazën qaj qi pshton qaj e pshtim. Qaj di, qaj qi maron, qaj është marim runa Zot kadir neve ja rabbel alemin e ki se vet vllazen musliman na musliman n'ibadet zotit dhul xhelal nuk duhet mërzitum nuk duhet pritojna emrat e Zotit ti punojna t'i bojmë, do me shpirt me zemer me trup Me vyxhdon, me ni qef edhe ni gëzim e jo me merzi edhe me dembellak. Se pasha i Zot dhylxhelal që na ka fol. Kur shkojmë në ahiret qëto fjalë krejt e kanë me na ra në men. Ku ku per ato që nuk gjinden prej qatyne që melaqet i jepin selam. Mjerim i madh është për atë insan madhën që dohet pej këtij bylyku. Vesika lledhinet tekau rabbehum ilel xhenneti zumera, Mjerim i madh është për atë njerë, për ata njerë që dohen prej bylykut ymetit Muhammedit, që i çon Zoti në xhennet bylyk bylyk tajfe tajfe. E kur shkojna para xhennetit aty, Muhammedi alejhi selatu vesselam edhe përpara nesh e ka çelë derën e xhennetit. Se vetë Muhammedi alejhi selam ka thonë: "Ene evvelu men kare'a babel xhenne", Unë jam qaj ma i pari qi e tokati derën e Xhennetit edhe e çeli. Qetrin hadis ka thonë, Miftahul xhenneti la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Nuk ka nevojë me marrë çelës sikur në dynja vëllazën e me ja ngjit bravës se me çelë. Xheneti i myslimanit çelet me besimin e myslimanit në fjalën La ilahe illallah Muhammedun Resulullah me këtë mohet toka e qiella, e kjo sa të ekziston toka s'ka me zbuhet kurrë Me qita që ngjallet para huzurit Zotit dera e xhenetit për atë insan është çel. Allahi ja Rabbel Alemin e boft nasib me kon edhe neve pej tyre. Por vllazni musliman, La ilahe illa Allah Muhammedur Resulullah nuk është cullak. Po është e veshme kjo fjalë. Kjo fjalë la ilahe illallah është thelbi i imanit muslimanit, por është e veshme me tëna të mirat. Edhe është e mrojtje prej tëna të këqijave. Muslimani hak musliman, por e ka imanin në zemrën e vet. Është i mrojtun pej të këqijave, të këqijat te ai ven s'kanë. Pra, edhe është i veshun, edhe i hijeshun, e i lulëzun me tana të mirat. Kush janë ato të mira? Emret e Zotit Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanuhu. Emret e Allahit, si janë isum namaz, e në zeqat, ninimin që e kem tu bo, haxhin, edhe tjerat e tjerat nuk muj m'i njehë, janë 70 e kusur, Allahu Alem emret e Zotit Dhul Xhelal. Runa Zot pej atyne tjerve që e thot një fjalë la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ishallah, nuk përzaj me fol kurgjo kundra tyne, se s'na ka çu Zoti në dynja me shajt edhe me bo lanet kërkon, po me bo hajr dua edhe me u lut për ta. Ishallah Allahi edhe ata i pështon. Veç me kun me dit ata. Me kun me dit mu frigue pej frigës Zotit sa duhet mu frigu, mjerim i madh është për këta vëllazën, qysh jau merr menja me as ma s'pari me prit Azrailin e me dhon shpirtin, pra masanej qysh me ato mena ai insan mendon me dal para huzurit Zotit e tana emret e Zotit me i lon eksik pa i bo eda. Tani është hesapi a thu kur t'i vjen shpirti me i dal qysh do t'i del a thu do të del me iman a nuk do nuk do del me iman se insani me çka të mësohet me qato rrnon edhe me qato des vllazen një musliman që e fal namazin Çka ka fajde pej atij myslimani? Çka ka, çka ka bo ai në trupin e vet, në zemrën e vet? Çka i ka prue zemrës, çfarë bindje ka prue? Nestaidhu billah. Ekimis-salate li dhikri. Fale namazin për me më përmen mue. Një njeri që pesë herë në ditë e fal namazin. Pesë herë në ditë Zemra e tina është mevxhud para huzurit të Zotit Dhul Xhelal. Pesë herë në ditë ai e kujton që ka me dalë nesër para huzurit të Zotit. E bën këtë bindje. Pesë herë në ditë e din se Zoti e sheh atë insan. E din se Zotin e ka me veti. E din se para huzurit të Zotit po del. E merr këtë bindje gjithnjëherë që Allahu Dhul-Xhelal është gjithë me to. Edhe e merr këtë bindje që insani kurrnjëherë pej ziqrit Zotit nuk duhet mu largue. Gjithë është me ziqër të Zotit. E ai insan vëllazen Edhe Allahi at insan sa hati e ke sherun, ket goj nuk e len me fol qetër sen vetëm qato qi e ka fol sa u kon gjall zikrin e Zotit Zylxhelal e ajo është la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. E një njeri që zem atë gojnë e vetë, nuk e ka bo terbije n'zikër Zotit, nuk e ka bo terbije n'ibadet Zotit, e namaz e kso sene, Ketë fjalë që e ka folë lidhje me frikë të insanit, kur u smue me dekë, në smujën e dekës. Kajke ju bunë vada, vada krejt këtu faqet pej lotëve. Shkonë me pa shokë, kur e sheshin gjithë ty kajtë. Maruful Kerhija pej Evlijaullahëve e në Bagdad i njoftun meshhur kurrë tokën pa abdes shkel nuk e ka, as kurrë pej kibles nuk ka pshty. Një ditë shokë thanë që ky njeri diçka ka, po kan shumë, mos e ka nonji kusur të madh, po hajde të shkojmë t'i japim gajret e t'i thomë, mshtetu n'rahmet Zotit se Zoti e ka rahmetin ma të madh se gjynahin ton që e ke ti. Shkun ata shokët e tij ni ditë edhe ty nejt me të dy pon në smuj, i thanë ja maruf, ej ustaz, ku është si shtonë na? Tha, afvullahi adhamu min dhenbik, tha falja zotit është ma e madhe se gjynahi. Maruful Kerhija i pa qi kta nuk jan ty di boni pak si tebessum keshi ashtu i lujti buz tha or vllazën tha eve ala dhunubi ebki a ju po kujtoni si për gjynah që kam po kaj a tha po s'e di për shka kan tha ti kaq fort vallahi tha Pa po ku, ku, kush ma ka garantue mu, ato që a dal pej dynjasë me la ilahe illallah a jo. Edhe u ka zhova çfarë njeri që kurrë tokën pa abdes jo, edhe kurrë pej kibles nuk ka pshty. E ai pehlivan vllaznit tonë, që kurrë s'falet, kurrë s'merr abdes, kurrë s'kthihet pej kibles, A thua ai çfarë pehlivani po buhet si s'po i tutet zotit edhe atij dakikut kur dalin pej dynjasë. Runa zot pej atyne zemrave ja rabbel alemin. Kasijetun kalbi thot Kurani atina. Zemërfort është ai njeri nuk ja len tuta e zotit as vazu nasihati i zotit Zul Xhelal atij. Se ni njeri qi e njeh zotin edhe azametin e zotit Një njeri që i jep dy burrë e grue i lëshon i bën azat që i kanë pas nër himajet vet. Ose një njeri që i jep grues edhe burrit që janë fukara i man i jep pej mallit vet edhe i ushqen ata fi sebilil-lah për rizat Zotit Zylxhelal. Duije min ebwabil xhenneti Ve lil xhenneti ebwab Thirret ai njeri prej dyrëve të xhenetit, hajde hi në xhenet. Por xheneti ka shumë derë, dyrë. Sikur që e keni nie shumë herë, i ka tetë dyrë. Kale Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, pejgamberi aleyhi salatu ve selam tash ka thonë, fe men kane min ehli salati, duije min babi salat, aj që e ka falë namazin kurr pa ndërpre, aj thirret pej një dere që aty thirren vetëm ata që falin namaz. E aj që s'fal namaz kurr pej asaj dere nuk thirret. Ve men kane min ehli sadekati duije min, e, min babi sadeka. Edhe ai njeri që jep zeqat e sadak për rizat Zotit dhul xhelal, thirret pej deres që ka në xhenet një derë, është që thirren ata që kanë dhonë për Zotin dhul xhelal me hi për atë derë. Ve men kane min ehli savmi, po kush është pej atyne që ngjinon, duije min babi rejan, thirret pej deres rejanit pej atyne që thirren ninimxhitë veç hijnë nëpër atë derë. Po fe men lem jekun min, min ehli salati, vez-zeqati, ves-savmi vel xhihad, po ata që s'janë pej asnjonës, as janë pej namazit, Hukum, hukum i thonë tetdhet e kusur vjet, edhe që e fal kaza masanejna. Ve men terekeha ve lem jakdiha, ai që e le një namaz pa falë me kast edhe s'e bon kaza, veç Allah i e dinë sa vuen azabin në xhehenem. Kush t'garanton ty tash që t'pshton pej kësajna. Tjetri hadith i sherif, Një njeri që e len ninimin pa e falë, pa ninue, një njeri që e len një ditë ninimit me kast, la yaqdiha wa law sama ad-dahra kullaha, s'mundet me bo kaza atë ditë edhe në koftë që e ninon krejt vitin. Një mysliman që çuhet edhe nuk e bën njet me ninue, edhe e prish ninimin e Ramazanit, krejt vitin me ninu, ai a don me thonë që mundet me me bo kaza atë ditë, mundet me bo kaza hiç. Atëherë ai njeri qysh dhe thirret prej anës së sadokut, prej anës të ninimit me hi në xhenet, nesër kur t'hin ata ninimxhitë që hinë. Kjo është krejt viti, Kjo është për ata njerëz që çuhen e nuk e bojn njet hiç. S'ka hiç! Motmotin me ninu është badihava. E keni ni, mos t'u përzihet meselja. Ai që çuhet e e bën njet, po mrena ditës e mashtron shejtani edhe e prish, ai e bën kaza po gjashtëdhetë e një ditë për një ditë duhet me ninu. Ai qi e ka bo njet po masanen ibadet e ka prish ibadetin ai qi s'e bon njet hiq e s'çuhet n'syfyr hiq e s'i vjen men qe o myslimon hiq edhe nuk e din qi është ramazan ai krejt vitin per një dit me ninue kate kase tybe zoti dhul xhelal atina s'ia lan ata Pra atina duhet m'ja la vetëm zjarri i xhehenemit, se ai ka bo qëllim, ka bo kast, n'ibadet t'Zotit, mos me ngu Zotin, me asgjësu ibadetin e Zotit xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu. A mjerim të ne edhe ma zi për ata që dalin për mejdoni edhe cigaren n'goj, edhe hanë për mejdoni karshi myslimanëve, me konë se del dreqi n'syret të insanit, kish me konë që n'syret t'atina i shdojnë. Se s'ka kurrgjë që të rrse pi tij. Pse ai, ai që e asgjëson fenë islame, ai dhe iman s'ka vllazër musliman. Imani është në tut, nuk është në njeti. Pa u tut, s'ka kurrgjë. E ai që tutet tybe n'e asgjëson fenë islame. Runa Zot sherrit tyne ja rabbel alemin. Një tjetër hadithi sherif, Tash për teseli ma mu knaq pak, se ajetin e kom marrë ajetin e rahmetit, tash edhe, edhe hadiset po i marrum prej hadiseve të rahmetit, që ato që po bujna ibadet, na po flasëm për njerëz të mirë, nuk p'jau bimë mos njerëz të mirë, po më po tingllon dikush n'vesh po thonë po na tut fort hoxha. Jo, jo, s'po ju tuti sa duhet, as veten s'pe tuti sa duhet, Jemi prej atyne që kemi ymyt edhe shyphe nuk jem që Allahi ato gjynohet ka me na i fal gjithë ymmeti Muhamed edhe neve bi iznillahi teala ama na hiq ollmase bile n'dite dy tri herë pa thonë Allahu ekber nuk jet edhe kur t'e falum namazin me thonë estagfirullah estagfirullah ja rabbi fal na ja rabbi fal na gjynohet e njofëm Allahin që është Allah edhe i buajna përulje Allahit dhul xhelal E bon abdesin isbag, e merr abdesin qysh e porositë, që abdesin e këtu na po flasim para taravive për këto sene do t'i flasim në Ramazan, krejt Ramazanin qashtu, shart shurut, këto tashtu nuk mund nuk po i spjegojna, vetëm qysh ka thonë pejgamberi me marr abdes, qashtu e merr abdes dhe qysh ka thonë Zoti Dhul Xhelal. Thumme jekulu, masi të merr abdes, thotë ai muslimon. Eshhedu en la ilahe illa Allah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Qit fjalë e thot masi të kryn abdesin. Illa qaj njeri që qëtë e bon, istisna pe bo Zoti, kërkush po thot s'ka që e bon këto. Pra në koftë se e bon dikush që ne e bojmë ato bi iznil-lah për dit, Ti valla mos u çosh ti me marr abdes hiç për Zotin, e ke ngushtue vetë lashin me. Vetë e ke ngushtue punën tone të kanë lënë me ty se s'ta ka ngushtu Zoti as pejgamberi as hoxha s'ta ngushton. Po nefsi yt bashkë me shejtanin ton ai po të ngushton ty që s'len me marr abdes e m'u çu me hi n'rahmet Zotit Zul Xhelal. Runa zot kadereve ja rabbel alemin. A pak kjo, një njeri qi abdes merr, neve na doket me marr abdes pak një sen. Po një abdes qi e merr mirë si ka hije, mas atina thue eshhedu en la ilahe illa Allah ve eshhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, me ihlas zemrës e bon tasdik zotin edhe pejgamberin, Futihat lehu ebvabul xhenneti themanije. Tetë dyrtë e xhenetit për atë muslimon qelen nesër kur shkon në ahiret, jedhulu min ejjiha sha prej cilës don derë ka me hy mrena. E tash ata që janë përjashta kësajna, ata po kanë qef me ja dhonë, punu e pa punu për badihava me ja dhonë. Tash po jep për pa në dynjan dhe pa punu kërkush zoti Zul Xhelal, kërkuj s'po jep. Mos me pas detne, mos me pas gjelbërsina, mos me pas verdhina, mos me pas këtu, hava s'ka. Mos me kon havaja, s'kishe mujt tash me shti kurgjë mrena me marr frymë as me qitë përjashna. Kush i ka kriju këto? Kush është tuj majtë këto? Allahu Dhul Xhelal. E për qatë Allah pa birë një hemë si e dhe dhjë që është Allah xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, atëhere qili dyrtë vetë, Dyert e xhenetit na i qel Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Allahu ja Rabbel Alemin vllazën musliman na boft nasib me kon edhe na pej tyne. Ma s'mrami se s'po nxinem në tana se vakti thuj e erdh, çka po pregaditet vetëm disa fjalë shkurtimisht, Po him pak e shumë masi është ninimi, masi është Ramazan, po i flasim dhe dy tri fjalë lidhje me ninim. Filvaki ju qa jeni në qytet po ngoni ders për dit edhe pe ngoni dersin e Ramazanit. Edhe ju na i nëpër katune keni hoxhollarë shyqyr edhe ngoni për nat, Allahit shyqyr qi halo keni dishka, nuk jemi krejt pa ta, ishalla s'na le Zoti pa ta se jem tu shku qasaj rruge, Na me keni me ka ni ajet shkurt edhe po mu po pritojna me fol po ju duket katërdhjetë minuti ose katërdhjetë e pesë minuti që u bo kiameti qi jeni n'ibadet Zotit zul xhelal a po ju qurtoj qe qita qurtimi po me ven me kon po nga dori ju katërdhjetë minuti që ne boni katërdhjetë sahat Jo vllazën atyne sharkijave kur piu bini hiç s'po mërzitni kur po hini në ibadet Zotit ahi ka dal na i ka fol hoxha na ka myt bre pasha Zotin mosni vllazën mosni mos e hupni edhe ibadetin e juj me punë t'juve për riza t'Zotit Ku është insani e qillon atë sahat e i bën Zotit dua, ajo dua prap s'kthehet. E kanë vetë ja Resul Allah. Kur mundet me kon ky sahat? Allahu alem e ka lon mshef. Mos me kon, mos me ditë muslimani cili dakik është në ditën e xhumos. E me bua Zotit gjithë asi lutje dua gjithë ditën e xhumos. Xhumoja është bajrami muslimanit. Qaj sahat, pej sabahi, tej n'akshom është i mshef. E gjithë muslimoni ditën e xhumos me konë me dua, me salavati sherif përmi pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, që ishalla e mrrin atë sahat që Zoti duan prapë s'e kthen. Ylemaja kanë thonë, është ymyt ma së shumti që ai vakt është, pej se hypë, hoxha me knu hytben tej t'falet xhumoja. Ty dua edhe me t'u lutë edhe me ta bo ni ibadet t'vogel ja Rabbi megjithëse jemi kullë zaif edhe ibadetin e bojm jo si ke porosit veq Ti je Allah Ti je ni Zot pa kurr ni kusur mos na i kqyr kusuret tona bo na i kabul ibadetet tona ja Rabbel Alemin Ja Rabbi në kët dit që jemi ardh ma t'parën dit mujt Ramazanit dit Xhumaje që asht ma e par Xhuma أبيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين سبحان ربي العلي على الذهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم نظم أهوالنا وخلص أفعالنا وآتمنا من البلاء والوباء والطاعون وشرور الأعداء والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الهدي والرزق في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشكاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محفل الهول والأهوال هب الهالنا إلى أحسن الهال سيما في شهر رمضان شهر الصوم وشهر القرآن اللهم ارحم أمة محمد اللهم تقبل دعاء أمة محمد